Auscultu cae ripetu, porzio naudec nau. La vintro finigis, al venis printempo. Hierau mi sentis ancorau malvarmon, hodiau mi sentas iam varmon printempan. Matene mi povas malfermi fenestroin. Cai tio precise dum pasco. Sabato montrigis cun vento malvarma, la pasca di mancio iam estis agrabla. Ni povis promeni, ce lago, sen jacoe. Ce glacia geioi, stoppigis la homoi char ciui desiris la dolcian lecajon. Cae ili elspesis suffice da mono, por havi plesuron dum quelcae minutoi. Citron limonado en havas sucheron, char sen la sucero gi estus acida, Evitu sukeron, gi causas damagion. Trincado de aquo ne causas problemon. La lingvo lernado, la giusta metodo, donatsas plesuron en rondo amica. Char cune reciti la belain poemoin, heligas la menson, varmigas la coroin. Vi povas tut simple malfermi la buschon, por bele esprimi la frasoin, la ustrofoi. Vi povas ausculti, cae seque ripeti, facilain versajoin, lau ritmo, cae tacto. Sen pene vi lernas la clarain reguloin. Vi trainas la langon por bele prononci agrablain sinsequoin de vortoi cae frasoi. Vi bone disvolvas parol melodion. Yes, tiel lernado farigas plesuro. Comuna agado en gruppo gaigas. Vi certe revenos al pluai exerzoi, char vi ja progressas en lingvo lernado. Mi povas raconti pri multae aferoi pri interesajoi el mia heim lando, pri curiosajoi austultai el diroi. Do eblas daurigi vercadon sen fine. Informoi alvenas el ciui anguloi. Ni devas selecti la unia besono cae devas priugi ilian valoron. Ni devas malcovri la falsain novajoim. Vi povas malfermi nun viain oculoin. Do kion vi vidas? Ciu estas surprizo? Ni vidas la mondon en multai coloroi post crisa sezono ni giuas la vivon. Por sud Tirolanoi ne estas mirinde, che oni parolas du lingvoin sam tempe, char ili parolas germane de nasce. Lerneioi instruas al ili italan si credas che baldao aperos savanto. Si vivas nun tempe en granda misero. Si estas captita en tio ci loco. Si audas dum nocte explodoin de bomboi. Sen fina milito, minazas la vivon la domon detruis missila attacco. Si vivas en tendo cun sia filino. La edzo iam mortis dum tiu milito. Si estas malforta, cae ofte malsatas. Pro tio si pregias che venus avanto. Si volas ja vivi cae ne nur vegeti. La credo pritio sin tenas vivanta. Ni volas resumi la SITUACION. Gi estas MALBONA, bona, sed ne sen espera. Comunae clopodoi, conducos al celo. Ni havas la chanson. Por bona estonto.